الله سبحانه وتعالى بالبدع قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ndugu zangu waislamu hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tushikamane na sunna zake na akatukataza alaihi salatu wassalam kuzusha katika dini pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongolewa ole wenu tahadharini na mambo yenye kuzuka hakika kila uzushi ni bid'ah na kila bid'ah ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Ndugu Waislamu, haifai kwa mwislamu yoyote mwenye cheo chochote kuzusha jambo lolote katika dini, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kuzusha katika dini aliposema alaihi salatu wassalam mwenye kuzusha katika jambo letu hili katika uislamu wetu huu mambo yasiyokuwemo mambo ambayo si katika huu uislamu basi mambo haya yatakataliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala hadithi hii ni muttafaqun alayhi pia mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia uzushi akatuamrisha tumwabudu Allah kupitia Qur'ani na Sunna ama yale ambayo hayapo katika Qur'ani na Sunna tusiyafanye kuwa ni ibada yoyote yule atakayemwabudu Allah kupitia uzushi basi matendo yake yatakuwa ni yenye kukataliwa kama alivyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man amila amalan mwenye kufanya matendo yoyote yale ya ibada ambayo hayapo katika Uislamu ma laysa minhu yasio katika Uislamu fahuwa raddun yatakuwa ni yenye kukataliwa hayatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na uwajibu wa watu kufata sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuifata Qur'an kufata hadithi za bwana mtume kufata yale yaliyopokelewa kwa masahaba na hiyo ndiyo sunna sunna ni Qur'an maelekezo ya mtume maelekezo ya masahaba hiyo ndiyo sunna anasema Hudhaifa ibn Yaman kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu صلى الله عليه wasallam fala taabaduha ibada yoyote ile ambayo hawakuifanya masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi msiifanye ukiona ibada watu wanaifanya tazama je masahabu wa mtume waliifanya ukikuta umeifanya ifanye hawajaifanya usiifanye haya ni maelekezo ya Huzaifa anawaambia watu ambao hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jamani ibada yoyote ambayo masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawajaifanya na ninyi msifanye fa innal awwala lam yada lil akhir maqala hakika wale wa mwanzo hawajawaachia wale wanaokuja baadaye chochote ibada zote zimebainishwa kwenye Qur'an na Sunna na masahaba wameziweka wazi kwa ajili ya umma. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fateni na wala msizushe, hakika nyinyi mshatoshelezwa. Ibada zinapatikana kwenye Qur'an, ibada zinapatikana kwenye Sunna ibada zimepatikana kwenye vitabu, wanaandika kwamba huu ndio uliokuwa mwenendo wa masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufateni huo, msizushe. Kwa hiyo, ewe lahiba, ni lazima sote kwa pamoja tufate sunna, yani tufate Qur'an, tufate mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufate mafundisho ya masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ama yule ambaye ataacha mambo haya atakuwa amefata uzushi uzushi ambao ni wajibu sisi kuuacha na kuuweka mbali kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa kuna mambo mengi katika uislamu yamezushwa mambo mengi yameletwa na watu wanayofanyia ibada na miongoni mwa mambo ambayo yamezushwa ni bidaa ya uzushi ambao unafanyika katika huu mwezi wa Shaaban, alihtifalu binisfi lailati min Shaaban, watu kusherekea nusu ya mwezi wa Shaaban. Ikiingia nusu ya mwezi wa Shaaban, ule usiku wake watu wanauhuisha kwa ibada, kwa sherehe mbalimbali, kwa kudhania kwamba kuna ubora maalum katika huu mwezi katika nusu ya mwezi wa Shaaban. Huu usiku katika nusu ya mwezi wa Shaaban haifai watu kuhusisha na sherehe mbalimbali au kuhusisha na ibada mbalimbali, haifai kwa sababu asili ya ibada ni kuzichukua katika Qur'ani na Sunna na katika mafundisho ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko ndo tunachukua ibada ama yale ambayo yamekuja baada yao huo ni uzushi ambao inabidi ukemewe kama alivyoukemea mtume sallallahu alaihi wasallam haijathibiti katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam wala katika zama za masahaba haijathibiti kwamba wao katika ule usiku wa nusu ya mwezi wa Shaaban kwamba walikuwa wanasherekea au wanakesha wanafanya ibada la لم يكونوا يفعلون ذلك hawajafanya hiyo sio katika amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali ni katika mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakemea na wala si katika ibada ambazo walizifanya masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio Huzaifa ibn al-Yaman akatwambia kullu ibadatin la yataabaduha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala taabaduha ibada yoyote ambayo hawakuifanya masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na nyinyi msiifanye tukitazama kwenye ibada zao walizozifanya masahaba hatukuti kwamba walisherekea usiku wa nusu wa mwezi wa Shaabani. Hawakusherekea, hawakufanya. Kwa hiyo na sisi tuzifanye jambo hilo, tufanye yale yale ambayo masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallama waliyafanya ikiwa tumefanya hivyo basi tutakuwa katika hali iliyokuwa nzuri na tutakuwa ni wenye kuhaidiwa yale ambayo wamehaidiwa masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao yale waliyoyafanya ndiyo ambayo yameridhiwa na Allah na ndiyo yaliyoridhiwa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anasema alimamu imamu Malik ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة فما لم يكن عندئذ يعني عند الصحابة فما لم يكن عندئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يعني ما أبو أمباي وسما سما الصحابة هيكون ديني زما زيت هيزي هيتكي كوا ديني يعني ما أبو أمباي وسما الصحابة هيكون كوا ديني haiwezekani yakawa dini katika zama zetu. Kwa na sisi lazima zile zile ibada walizozifanya, yale mambo ambayo masahaba waliyoona kwamba ni dini, na sisi ndiyo mambo ambayo tunatakiwa tuyaone kuwa ni dini. Wao hawakusherekea na wala hawakukesha kuhusisha usiku wa nusu katika mwezi wa Shaaban kwa ajili ya ibada au kwa ajili ya sherehe mbalimbali, wakawa wanafanya hivyo kwa kuhusisha huo usiku kwa ajili ya mambo kama hayo na sisi tufanye kama walivyofanya salaf as-salih siku moja ewe walahibba kuna myahudi alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuna myahudi alikuja kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia ya amira al-mu'minin ayatun fi kitabillahi azza wa jalla لو أنها معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا yule myahudi amekuja kwa Umar akamwambia kwenye Qur'ani kuna aya hii aya lau kama ingeteremka kwetu sisi mayahudi tungeifanya hiyo aya tungeifanya siku hiyo ni siku ya sherehe Umar akamuuliza ni aya gani wa ayu aya yule myahudi akasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina hii aya hii leo hii nimekamilishieni dini yangu na nimekutimizieni neema yangu kwenu nyinyi wa raditu lakum lislama dina na nimekuridhieni kwamba uislamu wenu ndio dini sahihi Umar wakati akamjibu bibi akasema kad harifna hadhihi alaya, hii aya si tunaijua, imeteremka wapi? Imeteremka tarehe ngapi? Imeteremka tarehe tisa katika mwezi wa Dhulhijja, katika siku ya Arafa, mwaka wa kumi, tarehe tisa siku ya Arafa katika mwezi wa Dhulhijja, mwaka wa kumi, Mtume akaisoma tukajua ni siku gani تخديد yake nini walakinana la nahtafil lakini sisi hatusherekei kwa nini lianna alida inda almuslimin kwa sababu sherehe kwa waislamu zimekuja kwa mujibu wa sheria kwamba idi zao na sherehe zao ni idi alfitri na ni idi aladha aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين أهل البدعة وزوشي الصوفية hawa masufi na wengineo katika watu wa bid'a wanasema kwamba si kila ambacho si kila ambacho amekiacha mtume sallallahu alaihi wasallama yani akawa mtume haja akifanya kwamba ni bid'a yani wanatuambia kwamba je kile kilichokiacha mtume kifanya ni bid'a aljawab aljawabu ayuha alahibba yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya yamegawanyika sehemu tatu ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه على ثلاثة أقسام يلي مامو أمبو أمتمي حقو يفانيا الياتا يمغوانيكا كتك سهم تاتو سهم يقوانز نيالي أمبو أمتمي صلى الله عليه وسلم الياتا تركه عليه الصلاة والسلام ما وجود المقتضي pamoja na kupatikana sababu ya kuyaacha wantifai lmawani na kuondoka sababu na kuondoka vizuizi yani lile jambo lile jambo wakati wa mtume sababu ya kulifanya mtume ipo sababu ya kulifanya ipo vizuizi vya kumzuia mtume asifanye hakuna hilo jambo kulifanya kwa sasa ni bid'ah kwa sababu sio maksudio ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya kwa sababu uwezekano wa mtume kulifanya ulikuwepo lakini hakulifanya mfano wake alihtifal bimaulidi nabii sallallahu alaihi wasallam kusherekea maulidi kusherekea maulidi sababu ya kusherekea ilikuwepo zama za mtume naam ilikuwepo ni mazazi ya mtume ndio sababu ya kusherekea na kumwadhimisha mtume na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia mtume lakini je masahaba na mtume mwenyewe walisherekea birthday yake hawakusherekea kwa hiyo kuna kitu kiliwazuia washerekee hakuna kwa hiyo hiyo siyo sunna hiyo ni bid'a kwa sababu uwezekano wa kufanya ulikuwepo na mtume hakufanya mfano wa pili nusu katika usiku wa mwezi wa Shaaban ulikuwepo zama za mtume naam ulikuwepo uwezekano wa mtume kuuhuisha kwa ibada na kusherekea ulikuwepo naam ilikuwepo mtume alifanya hivyo hakufanya kwa hiyo wewe ukija kufanya sasa hivi tunakwambia hiyo ni bid'ah kwa sababu mtume uwezekano wa kufanya ulikuwepo lakini hakufanya na hakuna kizuizi kilichomzuia kwa hiyo kufanya inakuwa ni bid'ah haifai kufanya na mambo mengine yanaingia katika hiyo nukta alqismu thani sehemu ya pili katika mambo ambayo mtume aliyaacha hakuyafanya ni yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha yani hakuyafanya ma wujudi almuqtadhi pamoja na kuwepo sababu ya kuyafanya yani sababu ya kufanya ipo lakini mtume hakufanya lakini wujida almani'u kuna kizuizi ambacho kimemzuia mtume kufanya alayhi salatu wassalam sasa fafiluhu ba'da zawali lmanii sunna kufanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi ni sunna yani mtume alipotaka kufanya hakuweza kufanya kwa sababu kuna jambo lilimzuia mfano wake ni nini ayu walahibba salatu tarawih صلاة التراويح أيها الأحبة Mtume sallallahu alaihi wasallam salla bihim, aliwaswalisha masahaba siku ya kwanza, siku ya pili na siku nyingine. Baadaye Mtume hakutokea kuwasalisha, wakawa wanamsubiri Mtume. Akatokea akamwambia, nimekuoneni, nimewaona mnanisubiria nije nije kuwaswalisha, lakini nimeacha kuendelea kuwaswalisha hii swala khaufan an tufradhu alaikum nimeogopa msije mkafaradhishiwa mtume akaogopa mtume ikaendelea katika zama zake suratu tarawih hawaiswali zama za sidiqul umma alipokuja umar watu wanaswali kila mmoja anaswali kivyake vyake msikitini akawakusanya kwa imamu mmoja ubay ibn ka'b akaambia jamani swalini hii swala wakamuuliza kwa nini unaiswali akasema tunakusanyika kuiswali kwa sababu zama za mtume sallallahu alaihi wasallama yeye mtume aliiacha kwa kuogopa isije kafaradhishwa kwa sasa hivi haiwezekani kafaradhishwa kwa nini kwa sababu wahai hauteremki tena hakuna wahai tena kwa hiyo ikawa hilo swala inaendelea tu tarawih na sisi tukawa tunaendelea kuiswali kama kawaida kwa nini mtume aliiacha kwa kuogopea baada ya kufa mtume hamna wahi kwa hiyo hicho kizuizi kimeondoka mfano mwingine ni alkaaba alkaaba mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka aivunje alkaaba kwa sababu makuraishi walipoivunja alkaaba baada ya kuwa ina crack ina mipasukopasuko wakawa wamekosa mali ya kuijenga kama ilivyokuwa katika ile nguzo alivyoijenga au katika ile hali alivyokuwa ameijenga Ibrahim, wakaijenga hivyo hivyo kama mnavyoiona sasa. Wakawa wameacha sehemu nyingine katika ile Hijr Ismail haitajengwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mama Aisha, lau kama hawa watu wa Makka hawana muda mrefu wamesilimu, yani kwa maana wangekuwa na imani zenye nguvu, wangekuwa ni aqwiya al-iman wakawa sio dhuafa al wangekuwa imani zao zishakuwa safi kabisa zishakuwa barabara basi ningeivunja al-Kaaba nikaijenga kama ilivyokuwa zama za nani zama za Ibrahim akasema lakini naogopa naweza nikaivunja ikawa imewarejesha nyuma wengine wakartadi katika Uislamu au maila dhalika mtume akaiacha akai, akai al-Kaaba katika ile hali yake kwa kuogopea baada watu wa Makka kuwa na nguvu katika imani kuwa imara katika imani abdullahi ibn zubairi akaivunja akawa ameijenga kama alivyotaka mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam ama hivi tunavyoiona ni katika mambo ya kisiasa ambayo yalipita katika historia ndio maana ikawa imerejeshwa hivyo kutokana na mambo ya kisiasa kwa huu ni mfano wa pili na hii ni sehemu ya pili katika yale mambo ambayo ameacha mtume sallallahu alayhi wasallam masala ya tatu ni yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya liadami wujudi ma yaktadhi kwa sababu ya kutopatikana sababu ya kufanya hivyo yani hakuna sababu iliyompelekea mtume kufanya na wala sababu haikutokea hii mtume afanye hivyo fahadha yajtahidu fihi lulama idha wujida ma yaktadhi dhalik. Haya mambo maulama wanajitahidi pale ambapo sababu inapokuwa imetokea. Kwa mfano, kwa sasa mashaka wangu, kuna mambo ambayo zamani hayakuwepo. Tunaambiwa sasa hivi katika baadhi ya nchi kuna benki za, za, za maziwa, yani wanawake wanaenda wanakamua maziwa wanaweka. Kuna benki za damu, watu wanaenda kujitolea damu kwenye mahospitali. Hapo maulamaa wanaleta hukumu nini hukumu ya mtu kujitolea damu kuna abnau au auladu au atfalu lanabib wale watoto ambao wanazalishwa kwenye chupa au mtu labda hana uwezo wa kuweza e, eh, kutungisha mimba katika nani katika katika kizazi cha mke wake tunafanyaje haya mambo zama za mtume sallallahu alaihi wasallam huu hauja kuwepo wanakuja sasa maulamaa wanajitahidi wanatoa hukumu haya ni mambo ambayo yanaitwa fiqhun nawazil katika lugha ya sheria ni mambo mapya ambayo yanazuka maulamaa wanayatolea hukumu kwa sababu zama za mtume hayaja kuwepo ilivyo ayuha lahibu tuache mambo ya kwenda kulia kwenda kushoto siratu llahi azza wa jalla wahid njia ya allah subhanahu wa taala ni moja ukienda kulia unaenda babaya ukielekea kushoto unaenda babaya njia ya allah ni moja القرآن والسنة وفهم سلف الصالح ni Qur'an ni sunna ufahamu wa wema waliotangulia sherehe ya kusherekea nusu katika usiku wa mwezi wa Shaaban maswahaba hiyo ibada hawajaifanya na wao wametuambia kwamba kile ambacho hawakifanya sisi tusifanye kwa hiyo hata hii haturuhusiwi kufanya wewe kama unamheshimu shekhe wako muheshimu sahaba kuliko huyo shekha wako kwa sababu sahaba ni bora kuliko shekha wako wallahu ta'ala alam ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين